Jean-Michel Antxordoki, bidarraiko hauzapeza egunon? Egunon, Maria Inez, eta egunon entzuleak. Makea arrosa eta bidarraiko herriek dituzuen lur zerga eta hartzaingo elkarte AFP deitzen diren horiek, elgarrekin aizizte hamar urteuetan lanean, eta orai urrunago joaiteko, jara arzamendi eh, baigurako inguruetako hamar herriek parzuergo bat uh, sortzekotan zizte laborantxari eh, dinamika bat ekartzeko. Hori aipatu baino lehen, Jean-Michel txordoki, AFP uh, lur zergat hartzaingo elkarte horiek uh, zer diren txusen egiten aldaukuzu? AFPA bat eh, behaz da egitura bat, uh, eh, Asoziazioan Fonziak Pastoral deitzen dena, eta hori eh, hemen hanitz bada, uh, hasik saratik eta ahosaraino, zenta hemen ez du zendikateik behaz AFPek kudeatzen, AFPek ero egiek kudeatzen dute hemen perimetro bat bada, en fet, inadena astapenean, eta erriko lujak eta pribatuak ere kudeatzen du egitura horrek. Eta zertan? Horrek, AFP horrek, onkaiten du diru laguntzak eh, eskualdetik, departamentutik, errielkargotik, laborantza, erriko mendiko laborantza uh, eh, obetzeko, ala nola, uh, uh, askak ezartzeko, hurituriak biltzeko, bideak uh, betonatzeko mendira buruz, uh, borda harreinatzeko, kohaleak egiteko, hori kolektiboko koki eh, lan eh, bat ekartzen du eh, denen, denen beharren mendiko beharren dako. Zendako ez dute hemen herri guziek egin? Be batzuek nahi baitute berek kudeatu, erriek berek kudeatu uh, mendia. Ola da, diru laguntzak uh, delako horiek eta unkaitentuzte erriek uh, direktuki. Eta uh, guk nahi jo izan du... En euh, egitura hortan, badia laborariak, badia uh, lur eta badia erriko kontseiluko jendiak, behaz denek euh, parte hartzen dute lan hortan. Mm. kontseilukoak diela ebakarrik, hek dute bakarrik kudeatzen. Eta ez parimada laborarik, be ez, da, ez da laborari, behaz hor laborariak uh, entirazatiatia egitura hortan sartiak baitia. Horren, uh, eh, urrunago nahi izan duzu joan, uh, galdea izan baita eh, AFP ez duten herriek ziekin batean juntatzia. Partzuergo bat egiteko izte. Hori da bai, egiten ari da, bidean da, zenta ez dia gauzak eumateti beste bat egiten, behaz bidean da. Eta hori, behaz uh, lanien hartzen makeako eta arrosako AFP-ekin, deia uh, amak urte Eta uh, eh, dila hiru urte indu dosier bat lider uh, mendi elkargoari buruz, uh, hori teknikalari bat, lekuko teknikalari bat, unkaiteko AFP horien kudeatzeko, hiru AFP horiekin. Eta hori, behaz, eh, baiko jai zantzen, eh, dira hiru urte, eta teknikalari bat, behaz, badugu eh, hiru AFP hori indako, eta hor, nahi izan dugu joan urnau, zenta mendiari buruz proiektuak ekartzeko, baina ez bakarrik mendiari buruz, laborantxari buruz dinamika bat ekartzeko gure egietan, eta hor tako nahi izan dugu Egiek ere euh, parte dezaten uh, lan hortan eta hor behaz diru sama bat emanen dute egi hori konsortzioko egi horik AFP egitura hori lan bat ere maiteko laborantzari buruz kusteko zinez zerdien laborarien beharrak gure eskualdian. Odean mementuan txaurik, haiz izte ikusten, zoin litaizken izken zoin lita ezken beharrak eta zoin diren egiak enteresatia dian. Guk nahi ginuke, jara, baigura eta arzaimendi itzuliuntako uh, buruz itzuli, itzuliagia uh, deia funtsian, eta deliberazio bat hartu dute egi er, horik uh, akordio bat, behaz, diru laguntza hori sartzeko, emaiteko, eta hola, uh, departamentoak eta egi elkargoake plasor goan jarriko dia, denek batian uh, laguntzeko egutara hori eta teknikalari hori. Zomat herri heldu da? Aldu da amak bat herri, orotarat. Hmm. Oden zer eh, balio du elkarretaratzea azkarrago izaiteko? Bai, hori da azkarrago izaiteko eta proiektuak e, ez dira beti berdinak e, eh, erriguzietan. Adibidez, ez dute komunaik, ez dute lurrik komunut, komunaik, behaz... Erriko ez da? Ez da behaz hartako berba berste e, beharrak batuzte laborantxari buruz, kustiko du zertuzten beharrak. Hmm. Bon, horta eta abiatu bali mazizte, badira jadanik sendi duzie, badela zerbait eh, xedeak badiela. Bai, guk eindu eh, en fet eh, estudio bat eta gure hiru egi horietan, zenta en fet formakuntza bat. Formakuntza bat eindu l'Agence de Pirene hakin eta Zer Franz formakuntza batekin. Eta behaz, hortarik ateadia uh, hiru egi horietan, gure, eh, beharrak badiela. Hara nola, eh, laborantxari buruz, eh, lan mailan, laguntzak ekartzeko, uh, bakantzetan joaiteko, haste buruak hartzeko, laborariak, zenta hoa anitzek beti lanien aidea eta... Uh, empleu... Hordezkatze serbitxua bezalatxu? Hordezkatze serbitxu bat uh, beharren arabera. Bos pasai laborarik empleatzen dute langile bat uh, bere aldiz, uh, hori olako gauzak. Gero behar haragi uh, transformatzeko uh, tresna bate, e, batimendu bat, hori de uh, pentsatia du, fengaldera bada, hori buruz ez, eta uh, bada aldu den, uh, belaun egitura, me errek uh, deia badute sobera lan, behaz ez dute gehiago besterik hartu nahi, behaz guk hemen gure bale azpiuntan, behar ginuke olako zerbait muntatu, ala nola gazten ari buruz uh, tresnak mutualizatzeko egitura bat behar litaike, zenta hoge eh, nola erlebeltzari buruz egiten uh, tresna bat makean, hori buruz, bila, holako tresna batzu plantan ezartzeko uh, laborarik kolektiboki arditen lanian. Ez mm. bakotsak berak bere tresnak eosteko uh, zenta partikatu behar dia gauzak, eta guaiko honean pentsatzen dut ono gehiob uh, ikusiz presioak nola joan Mm. Eta ikusten du ere eh, gure mendiguneetan, uh, eh, azteko erdi mendiguneetan, puskat, eh, debalde utzia diela, eta hoge beharba badia uh, diversifikazune batzuk ekartzeko, ala la arbola landatze eta puskat eh, beste zerbait ekartzeko labora, laborantxari, berba ez bakarrik ardiak inda behiekin hartzeko, hemen hala usatia baita jendia, e, eh, aspaldiko urtetan hori buruz eh, lotia da laborantxa, menan berba bada beste zerbait ere estudiatzeko, aspaldiko urtetan ez da formakuntzaik izan uh, arbor, arborikultura buruz eta hor bada berba zerbait Mm-hmm. ikusteko. Berba, baritaike, sok marka bat ere eh, ateratzeko leku mendi leku horietaik, eh, hori uh, buruze pentsatea du puskat, uh, eh, lekuko mozkinak sok marka emaitea. Mm. Kontsorzio hori aipatzen duzu, noizko ikusten duzie? Noizko ikusten du, bai, eh, nahi ginuke eh, urte undarreko uh, eh, plantan ezari zerbait uh, zentak gero diru laguntzak aldeiteko behar da dosierrak behar diain eta behaz behar du do, urte undarreko konsortzio hori uh, plantan ezari. unian uh, ez da beste maneraik elgarretaratzea bezik, behaz zinez behar da elgarretaratu eta uh, elgarrekin lanena izan uh, izitzeko. Jean-Michel Antxordoki, bidarraiko hauzapesa, mil esker! Mire esker zuri, eta laster arte.